Dis vir my lekker en makkelijk om, om Rikert Bota en julle voor te stel. Baie van julle ken hom al van Radio Fama af. En uh, klompie van julle het hom nou al met hom eerstrangs te doen gekry die laaste naweek. Um, ek het nou die aand by die manne geleentheid gesê, Rikert is eindelijk ou Jan Kemper, so die cyklus is nou voltooi. Hy was hier so in 1988, was hy saam met die uitreikspan hier in Jan Kemp. Eh... Uh, en toe het ons mekaar baie goed leer ken en nogal een paar dinge saam beleef, ek het om een paar dinge probeer leer daai tyd, ek gedink ek kan om leer swem, maar swem is nie sy fortuin nie, um, is eindelijk een kostbare getuin, is ek en hy het, was op een uitreik een, een baie warm somersmarrag in 1988 met die vloed, was ons in Prieska gewees, en ons het die naweek daar bedien en sondagmarrag teruggekom, en toe reis daar by Bakkehuis, gaan kyk ons gauw na die samenloop van die val in die oranje. En uh, omdat het toe warm was, en ons kan mos, het ons toe besluit om gauw die oranje rivier te swem in vloed. Noodlis om te sê, ons is in groot moeilikheid. En het is rechtig met die wonderwerk wat ons daar uitgekom met die twee van ons. En die wonder was toe ek by die huis kom, sê en daar vir my, dit was voor die dag van die cellfone, sê sy, waar was jylle drie uur? ek sê, binnen in die oranje rivier. Sy sê, bel my ma. Toe daar ma net na drie geskakel. En sy was na tuin bezig, en Godse geest het vir haar gesê, ons is in levensgevaar. En sy het gehaardklip na haar kamer toe. En sy het vir ons gaan intreed, daar na kamer. En, en ons is uit die rivier uit, wat ons nie uit moes wees nie. Ons moes eindelijk nie in hom gewees het nie maar so het het gewerk, en dit is, dit is die, die wonder, van Godse, sy waarschuwing, Godse vooruitsien, tot ons beskerming. So ons het hierdie pad geloop, en toe het ek gesien die swemerie werkie vir die kripnie, toe het ek om probeer leer spoorsnui. En so was ek en hy hier op Anieskop, hier op die bulte, een, een aand, nogal met paas naweek, die tyd het het verskrikkelijk gereen die jaar. En uh, ons het moest daarna bul gaan kyk wat siek is, en ek onthoud ons klaas met die bil. Toe is opstaan, begin die, die reendruppels, man, het lyk soos golfballe, wat so tof, soos, soos se leese met dof zware plof, soos koels in die stof, so val like druppels. En toe ek opstaan, toe sê ek, right man, laat ons gaan, ons moet by die bakkie kom, ons is so 400 meter van die bakkie af, want die pad loop ver daarvan af, en ons moet loop tot by die bil. En hy manne sê, skielik, ga ek iets, ons weet nie waar jy nie. En so begin ons loop, dit was so met son onder. In gietende reen, en ons het so elfiese kant die bakkie gekry, as ek reg is. Dit het nie gehelp om Rieker te laat voorloop nie. Maar, vandaar is Rieker weg by ons, en hy het draaie gemaakt, weermacht toe, en antologie swat, en Oekraïne toe, saam met Leon de Toele, en, uh, en teruggekom, en Vredendal begin in, met die gemeente daar en nou ja, die rest ken julle. Maar wat een heerlijke vreugde was dit hierdie naweek om somme net die oude bande op te tel, Rikert, vir my persoonlijk was hierdie naweek een groot bonus. En ek weet vir allemaal van ons wat hier is vanmorgen, een besondere een. So ek wil sonder om het te veel te sê, luister en besluit self vir julle. Maak julle eie oordeel. Rikert, jy is baie welkom by ons, ons is dankbaar, jy is terug en ons sien jou vanmorgen en ons luister graag na die woord wat die Heer in jou hart geleid vir ons. Kie Jan, hy kon my nie leer swem nie, en hy kon my nie leer spoors nie, nou nie, maar ek het daarom iets van jou geleer. Nee, wil jy hoor? Hoor gauw jy so. Versjekker. Huh? <laughs> Sien jy? het <laughs> was nie so heel te mal vruchteloos nie. Eh, die laaste keer wat ek hier gestaan het, wel, het was nou nie hier nie, het was aan die, op, die schoolkie, die opslandklas, was die eredienste was daar, toet ek ook die dienst waar geneem, ek het gepreek die dag, want ons het toen nou afscheid geneem om terug te gaan, maar toe was ek 19 jaar oud, nee. Mm, en kyk nou, ek lyk nog net so mooi, en vast. Baie dankie vir die uitnodiging, is wonderlik om hier te wees, is wonderlik om die geleentheid te hee met medegeloviges te praat, mense met wie jy saam erfdeel in Christus Jesus het, dis baie ryk en baie wonderlik en dis een voorig. En nou weet jy wat is so kostbaar daarvan, het maak die saak waarin die wereld jy kom nie, die oomlik wanneer iemand die getuinis in sy hart het, dat hy by Jesus is, dat Jesus sy Heere en sy Verlosser is, dan is daar iets wat jylle bind, jy hoor baie die mense sê so, maar is absoluut die waarheid, ek het nou al gesien, dat selfs wanneer jylle nie eers mekaar kan communikeer nie, want die ou praat al, sê nou maar Russies, en jy kan nou nog nie, dan maak het die saak nie. Eh, jylle weet net, jylle hoort by mekaar, jylle verstaan mekaar glad nie. En uh, eh, jy sit met die woordeboek, eerste woord wat jy opsoek is, koffie. Sit met die woordeboeken gesels en het fellowship mekaar nie, net omdat ons gemeenskapelike factor het, namelijk dat ons het gekom by die berg Sion, En ons is by die uitverkorenis van God en ons dele erfenis in die Seen Jesus Christus. Dit is een wonderlijke, baie krachtige ding. Maar um, die waarheid ook van dit is, maak jy saak waar jy kom in die wereld nie, kom jy achter dat gelovig is, ongeacht van wat die gemeente hulle is, en wat hulle achtergrond is, sikkel min of meer met die type goede. En dat ek redelijk oortuig is, dat hierdie gemeente, sonder dat ek jy nou ken, die kans goed is, dat dit waarmee al die ander sikkel, jy ook sikkel. Hoe is die? Nou, ek is of in die kool, of ek is ongelooflik arrogant. Nee, ek wonder wat sal het wees. Jy moet self besluit. So ek wil hee, jy moet saam met my blaai so lang in die bybels, asjeblief na Matthäus 18. Ek wil my net daar oopmaak. Vader, baie dankie vir die geleentheid ons begeerte in ons harte is dit, ons wil Jezus sien. Wil jy ons oog oopmaak, oog van ons harte oopmaak, om Jezus in ons midde te sien, sy karakter te verstaan, so dat ons kan lewe. Kan lewe in ons lewe, in ons verhoudinge, in ons gesinne, af ons werk, is het so nodig om uit u te lewe. In u leef ons, beweeg ons, gevoer ons, bestaan breek u vir ons die woord oop nou, Vader, in Jesus' naam. Amen. Goed, nou, die nawek kon ek nou bykie gesels met die skole. Ek sien iets van die tieners hier, en wil ek net vir die tieners sê, jylle weet het nou nie. nie? Maar dit is eindelijk vir my riller om met tieners te praat. Het is. Ek voel skoon geïntimideerd as ek aan die saal instap, en die saal sit vol van die wereldse slimstes en mooistes, wat jy ooit kon dink sit hulle daar by mekaar. Die wereldse wijs is, is allemaal by mekaar in een saal. En het is nogals iets, want ek het die voorrecht om drie van die tieners in my huishouding te heen. My oudste sien is nou matriek, en dan um, had ek een sien, en stand het acht, en een dochter, en, en stand het sies. En ek moet sê, daar was een tyd waar ek die slim ou was, en ek was die wijs ou, maar dit het lang kan vander. Baie lang kan vander. En ek moes nou vrede daarmee maak, maar my pa bly ook op die erf, En ek weet nie of ek my verbeel nie, maar elke nou en dan, dink ek, dink, hy glimlach soos kalks. <laughs> ek weet nie. Is dalk die waarheid? Ek weet ook nie of ek moet inlees in hy skalkse glimlachie, dat hy ook sê, kry vir jou. <laughs> kan het wees? <laughs> die tieners vergeet gewoonlik, dat die ou mense wat so bekrompe is, was ook tieners en ook so slim, maar so loop ons allemaal die, die syklus, maar die belangrike ding wat tieners verstaan is, want dis die tyd van hulle lewe, wat hulle verstaan is hoe belangrik is verhoudinge, geweldig belangrik, hulle verstaan dit, baie degelijk, en as ek met tieners praat daar oor, of ek nou praat oor een verhouding met een meisie of met een oukie, maak nou nie saak nie, hulle verstaan hierdie ding, dis groot, dis massive, hierdie, hierdie, dis waar oor het gaan, Ons kom in, eh, in die hoerskool de Aar, nou, sê hulle, sal ek nie daar kom praat met die, die kinders nie, dan nou denk ek, net wat ek nou net vir jy gesê, denk ek, oeh, sê hulle net weet, nee, dit is vir my groot saak, ek sê vir die onderwijsers, kyk, kan julle my bykie help? En, uh, eh, sê, ja, hoe? Ek sê, vraag bykie vir die kinders, vraag wat pla hulle, wat is actueel in hulle leven, hulle moet dit neerskrywe. En dan, uh, dan stel ons het nou so'n kategorie op, dan weet ek dan wat die behoefte nou onder hulle, en dan, dan praat ek in het in, tenminste het ek dan onmiddellik hulle aandag, want ek praat iets wat vir hulle belangrijk is. En hulle stel toe, een hele paar folio's kom terug met vraag, en hulle stel het in kategorieën op. En kategorie nummer 2 op hierdie lys, wat sou jy sê, was die belangrijkste, die tweede belangrijkste ding wat hulle graag oor wou weet. Tweede belangrijkste ding, vang een willeraai. Nee, nee, nie verhoudings nie tweede belangrikste ding, laaste kans. As jylle nie recht raai nie, preek ek vir twee uur en non-stop. Kom nou, het jylle vergeet? Dit was nie so lang terug nie, toe was jylle ook daar. Tweede belangrikste ding, goed, kom het dan. Tweede belangrikste ding, hulle wil weet oor seks en seksualiteit. Dit was die tweede belangrikste ding. Dit al klaar was my groot verrassing, want ek het gedoog het genoemd met 1 wees. Dit was verseker my nummer 1 as ek dink terug neem. Ek het gedoog, het gaan nummer 2, of nummer 1 wees, dus het nummer 2. Nummer 1 op die plek loshande, nee, met minute voor nummer 2. Nummer 1, wil jy raai wat dit is? Dit wil jy raai. Ja, precies recht. Verhouding met die ouwers, weet jy wat vir hulle, oom? Oom? hoe kan ek maak dat my pa my lief het? Dis hulle nommer 1 vraag. Hoe kan ek maak dat my ouwers na my sal luister? Dat ons harte weer by mekaar sal wees. Wat moet ek doen? Nommer 1. By uitstek, nee, maak nie saak nie. Dit is vir my een geweldige groot verrassing. Die net verstaan die concept hiervan hoe belangrijk dit is. En in die kerk van Jesus Christus weet ek nie of jy dit of jy dit verstaan nie, of miskien al opgelet het nie, en dit is, dat die grootste behoefte binnen in die kerk van Jesus Christus, is die vermoe van die geloviges, om mekaar te kan lief hee, en in volwassen verhoudings met mekaar te kan staan, dat het heeltemal moendlik is om een gemeente te kry, wat bruisend is in woord soos hierdie een, wat sterk onderleg het in lering, in die skrifte, soos hierdie een, en dat glad nie weet om met mekaar oor die weg te kom nie dat het moendlik is, dat mense hier kan sit vir oogend in hierdie dienst, en mekaar nie kan verdraan nie, dat het moendlik is. Ek gaan nou nie vraag, jy moet handen opsteek of het waar is nie, dit sal het ding wees. Huh? Misschien sal het een goeie ding wees, ek weet nie, maar dat het moendlik is. Dat het moendlik is dat hier gesinne vir oogend sit, of dat ek nou luister oor die uitsending, waar die harte van die pa en die kinders nie by mekaar is nie. Maar hulle ken die woord hulle is onderleg in al hierdie dinge, hulle is bruisende getuinis na buiten, maar die man en die vrou sit vanochtend hier so en as duistere dinge tussen hulle, liefdeloosheden, groot dinge wat krap, en hulle harte is nie by mekaar nie. En, weet jy wat, is verder die groot ding wat my nou nog als omkant vang, dat het moendlik kan wees, dat hierdie goed waar is in my leven, en dat ek in die dienst kan sit, soos hierdie verochend, en dit pla my nie eers nie dat het moendlik is dat ek hier kan staan en sing, Lord, I give you my heart, I give you my soul, Lord, have your way in me, en het val my nie eers op, dat Godse weg is die herstel van verhoudinge, en dat die situasie tussen my en my vrou is waarschijnlijk een grievel voor dieren, omdat ons harte nie by mekaar is. Dat val my nie op nie. Dat ek het nou net kerk toe gekom, en dalk vir die persone wat my help daar by die huis iets toegesnou wat so ongelooflik selfsugtig en liefdeloos was dat dit my nie eers pla nie. Ek kan nie glo nie. Hoe weet ek dit? Dit inside info. Ja. Ek het. Hier staan hy. Bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Dat het moendlik is dat ek dink ek weet wat is vir God belangrik. En nie weet nie. Nou wat is vir God belangrijk? Kom, ons sê dit net vinnig, voordat ons na die skrif gaan kyk, want het staan alles daar, jy sien? Maar ek berei hier nou net voor, wat is vir God belangrijk? Hoe kom het Jezus aarde toegekom? As baie manier om dit te antwoord, ons het nou met die manne en die vrouwe die selle ding gesel, as baie manier om het te sê, en sal waarschijnlijk alles recht wees, alles wat hy sê gaan recht wees. Maar hier is een manier om het te sê, is Jezus, die Seen van die levende God, het aarde toegekom om verhoudinge te te kom herstel. My en die vader, my met myself, en met die mense om my. Toe hulle vir Jezus op een stadium vraag, ons het nie baie tyd nie, 50 woorde of minder, vertel vir ons gauw gauw, wat is die kern, wat is die belangrikste wat van die evangelie, wat is op Gods hart, wat is die belangrikste, toe sê hy, jy weet, jy weet wat hy sê, jy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles, jou naaste lief hee, soos jouself, dat is het, dat is het, einde van die preek, klaar. Dis die belangrikste, dis, dis, dis die focus van God, dis God sy nommer 1 prioriteit, en die realiteit is, dat as dit nie my nommer 1 prioriteit is nie, al is ek geest vervuld, al functioneer ek in die gaves, al preek ek, al is ek die doom nie of die pastoor, of wat ook al, dan is ek deel van Godse probleem, as dit nie deel is van my prioriteit nie, as verhouding in die absoluut my nommer 1 prioriteit is nie, as ek deel van dit waaraan die hele wereld lei, waaraan lei die hele wereld? Waar? Wat is die groot ding wat die hele wereld laat lei? Die slim mense sê, die sekulare ons nie is die ons in die kerk nie. Die slim ons sê, hulle sê, minimum van 85% van die wereldse probleme is verhoudingsprobleme. Minimum. Ons kan self sê 100% van die wereldse eh, uh, probleme is verhoudingsprobleme. Wat is skinner? Anders as liefdeloose, onvolwasse verhoudinge. Wat is kapings? anders te as liefdeloose onvolwasse verhoudinge, verkrachtings, moord, roof. Wat is al hierdie goeders, al hierdie dinge, bitterheid, al hierdie gaga goede waarvan die skrif praat? Anders te as liefdeloose onvolwasse verhoudinge. Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 7. Skryf mooi, begin so mooi, jou vertaling sê, geliefdes, die Engels sê, beloved, is nie mooi nie? Hy praat van die mede, mede geloviges, ek is seker mens voel nie aldag dat die mede geloviges beloved nie, he? maar hy skryf, beloved, geliefdes, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, en elkien wat lief het, is uit God gebore, maar Rikard het nodig om te erken, dat het nie sy nommer 1 prioriteit is nie, en ek kan u nou vergas, met voorbeeld op voorbeeld, van wat sy piesang ek eindelijk is, en ek het het nou probeer hier met die manne en die vrouwe, en ek sien het, hulle skit hulle kop, en hulle dink, waarvoor het hierdie ou met ons kom praat, kijk wat sy milie is hy, Jy kan die vlees en die selfsichtigheid nie glo wat ek in my eie lewe ontdek, teenoor my vrou byvoorbeeld, of my kinders, da's 7 biljoen mense op aarde, 3,5 biljoen van hulle, theoretisch is vrouwens, kom ons speel speel nou, ek weet nie of het recht is nie, maar speel speel nou, nee, 3,5 biljoen is vrouwe, uit die 3,5 biljoen vrouwe het ek 1 vrou gekies, 1, net 1, 1 om my hele leven mee te deel, en weet die wat, dat met die 1 vrou, uit 3,5 biljoen vrouwe, kan ek nie eers van, die een vrou sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. As ek het te veel trots uit in my om te sê, jy is reg, ek is verkeerd, vergewe my, ek het jou seer gemaakt, ek was selfsichtig en liefdeloos, ek kan het nie sê nie. Ek is te geestelik, he? ek is te geleerd. Kan jy het geloo? Kan jy my nie jammer nie? sê jy nie daar in jou sitplek Heere wees om genadig nie? Kan jy dit dink? Kan jy dit dink dat my sien, dat my sien op my lang toone trap, en dat my sien my offend, skies ek nou vergeet wat Afrikaans offend, uh, wat is dit, help gauw? Ach goed, offend, dink dit is in die HAT die Afrikaans. Aanstoot gee my, sien gee my aanstoot, dat ek my sien, my sien, myne, my vlees en bloed, ek is in die bediening, Ek is in die bediening. My seun gee my aanstoot. Weet jy wat doen ek? Ek sny hom af. Wap. Net so. En ek geniet dit. Dink vat so jy, homie. Wat? Is erg. Kan jy nie kwaad raak vir Jan wat in my laat preek vanoggend nie? Sê Jesus, like, wat 'n vleeslike ou is hierdie? Is daar miskien 'n moontlikheid dat jy met die selfde ding in jou boezem sit. Dalk net. Is dit dalk waar? Dat my vriend Jakko in Vredendal sy getuienis ook joune is. Dis vraag, nee, is vraag. Ons moet nou na die skrif kyk, ons gaan nou soen. My vriend Jakko, ek kan nou nie dou vir wie dikkie nou, ek vertel nie, maar gaan dit nou weer vertel. Ek vraag vir hom as een voorbeeld, ons sit in die klein groepie, ek sê, uh, eh, Jakko, sê vir my, Het jy al gehoor, ons moet vergewe? Ja, sê jy? Sê, het jy al meer as sê nou maar vijf preke gehoor, ouwer? Jep. Het jy al een boeken gelees, ouwer? Ja, ja, het al boeken gelees. Goed. Het jy al conferenties bijgewoon waar die saak aangesprek is? Hmm, ja, ja, het het ook gedoen. Het jy al op televisie enig iets gesien, in een fliek, in een preek, enig iets, uh, eh, enig iets oor, vergif is die belangrikheid daarvan? Ja. Ja, ja, het, het. Een kassette, CD's, enig iets geluister? Ja, ja, hy het dit ook gedoen. Ek sê, weet jy wat Jesus sê oor vergifnis? Ja, hy weet. Weet jy hoe belangrijk dit vir God is? Ja, hy weet. Ek sê, is daar iemand in jou leven wat jy nog nie vergewe het? Ja, sê hy. Is dit daar met jou ook so? Jy sê, Die getuinis van een gelovige is direct gekoppel aan een baie belangrike saak. En jylle kan nou na die tyd met Jan nou bykie meer daar oor gesels, maar weet jy wat beteken een disciple? Een disciple beteken, dis een naloper. Hy doen wat sy meester doen. Wat hy doen. Ek kan nie my een disciple of een naloper noem, as ek nie in die voetspore van gerechtigheid wandel nie, kan nie. Ek kan nie my eie spoor trap nie, en sê ek is een navolger nie, is nie waar nie. Wees dan lieverste eerlik en sê nie ek is nie, as wat ek sê ek is. Nou sê Jezus, maar as jy my een naloper is van my, dan moet jy doen wat ek gedoen het en ons almal sê ja Here natuurlik wil ons doen wat jy gedoen het en ek sien hier in my agterkop sien ek hoe staan die mense uit die doodheid op nê nee? en kom seën en daar by my huis aan en sê so uh hello this guy was really dead you know so yes glory be to God oggend hè sien jy dit ook Ek sien hoe ek deur die hospitaal loop en vir die mense bid of oor hulle praat en hulle staan op en my skarwe val oor dit wat Jesus gedoen het, dit doen ek. Nee, sien ek dalk, ek weet nie of jy dit sien nie. Ek weet nie wat jy sien nie. Maar toe ek jonk was, het hulle vir my altyd gesê, o, oh, jy gaan die kop wees en nie die stert nie, en dis net wat my vlees wil hoor. Ha, wat sê ek maar nog altyd gewees het. En ek het nie verstaan, wat is Godse pad rarig nie. Ek nie dit verstaan nie. Dat Jesus sê in Matthäus 5, hy sê, jylle groet, net die wat jylle groet, wat besonder doen jylle? Jylle doen goed, net die wat aan jylle goed doen, wat besonder doen jylle? Jylle doen goed, net die wat aan jylle goed doen, wat besonder doen jylle? hy sê, sien die wat jylle vervolg, en jylle beskinder en beledig, en sleg van jylle praat, en hoe gaan hy aan, hy praat, hy praat, dit wat een skok vir die mens om te hoor, dat Jezus dit kan sê, is een skok tot vandag toe nog, want as ek vandag die skrifie aanhaal, dan sê die mense vir my, ja, maar in Jezus' tyd was daar nie taxi besteeders nie, is een skok, blij skok, of Julius Malema <laughs> was hy daar nie, ja, maar jou vrou was nie verkracht nie, ernstiger, is nie by jou ingebreek en jou kinders is nie getraumatiseer nie. Om te sê dat as daar iets rarig my gebeur, dan kan ons kanseleer wat Jezus sê voor die voet. Dit maak nie meer saak nie. En Jezus sê, jy mis dit. Jy mis wat vir God belangrijk is. En ek moet op een plek kom, waar ek net sê, Heere, ei, dit is waar van my, dit is waar van my. En hierdie ontdekking in Matthies 18, wat ek nou graag vir wil lees, was ongelooflike wekroep in my leven om net te verstaan, waarop concentreer God, wat is vir hom belangrijk, en as hy vandag na hierdie gemeente kyk, wat, waarna kyk hy, wat concentreer hy, wat, wat wil hy sien, wat is vir hom belangrijk hier tussen die banke en die rye, en wanneer ons die uitstap in ons gesels, wat is vir hom belangrijk, Matthies 18 vers 15, lees so, en as jou broeder ten jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, as hy na nou, jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee met jou saam, so dat in die mond van twee of drie getuienis elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voor waar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak, wat hulle mag vraag, dit sal hulle ten deelval van my vader wat in die hemel is, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Betuike verstaan ons nie lekker die versies hier nie, maar Petrus het dit baie duidelik verstaan, want in vers 21 staan daar, toe kom Petrus en sê, jyre, hoeveel keer moet ek iemand vergewe? So is baie duidelik dat dit wat Jesus nou daar gesê het, het alles te doen met verhoudinge, en hier gaan ons nou, is hier recht vir hy skrifgedeelte. Nou, Die hele Matthäus 18, concentreer Jezus op een ding, namelijk die herstel van verhoudingen. En hoe belangrijk is die herstel van verhoudingen voor God? Dat het prima is, dat ik niet kan zeggen, ik is een discipel en een navolger van Christus, terwijl ik een gebroken verhoudingen wandel, en zelfs weier om te verzoenen. En hier komt Jezus op een baie belangrijke punt af. Hij zei, zou dit gebeuren? Zou dit gebeuren? Die vraag is, kan dit gebeuren? Sou dit gebeur, dat in een gemeente soos hierdie, twee geloviges, mekaar aanstoot gee, en die een sondig ten die ander een. Kan dit gebeur? Het dit al hier gebeur? En nou sou dit gebeur, onmiddellik is die eerste reaksie, wanneer iemand ten jou sondig, my eerste reaksie, ek weet nie wat is jou nie, my eerste reaksie is, ek sluit my hart vir hom onmiddellik toe, kaplaks, snu hem af, Dis wat ek doen, ek onttrek. Ek doen dit ook met my vrou, sy wonderlijke wapen, het werk soos bom. Jy bly vriendelik. <laughs> Morgen, my hart is so koud soos een klip. Ken jy dit? Kom in die kerk in. Morgen, broeder. Ken jy dit? Kijk my gezicht. <laughs> Hallo. Gebeer het met ons? Ja. God sê, ek kan nie my hart afsnij nie, ek kan het nie doen nie kan het nie doen nie. Dit is die prijs wat Jezus betaal het, so dat ons harte by mekaar kan wees, so dat die harte van die vaders en die kinders by mekaar kan wees. Ek kan dit nie bekostig om een streep dier iemand te trek nie. Kan ek dit rechtvaardig as ek die streep trek? O ja, o ja, ek doen dit ook. Ek doen dit ook. Ek sal vir jou sê, jy weet nie wat het hy in my gedoen nie. Jy weet nie hoe hy my beskinder en beswader en belieg en stories oor my verspreid nie. Jy verstaan nie dit nie. En het kan dat werk met jou, maar het gaan nie werk met God nie. Het gaan nie werk nie. God sê, jy kan het nie bekostig nie, Rickard, want ek het nie een streep dier jou getrek nie, want as ek moes, as ek een streep dier jou moes trek, was jy verloore verewig, en ek het nie een streep dier jou getrek nie, en het staan in Matthies 18, alles wat ek nou vir vertel. En omdat ek nie een streep dier jou trek nie, durf jy nie een streep dier enige iemand te trek nie, nooit nie, nooit nie, kan het nie bekostig nie. Nou verduid, nou wil Jesus hierdie belangrike ding vir die disippels verduidelik, wetende, wetende dat die worstelstryd in hulle midde wat hulle hiermee het, net soos jy en ek vandag. Dit 'n geweldige stryd hiermee. Dan sê as jou broer teen jou sondig, moenie jou hart afsny nie, want dit is die natuurlike tendens. Hoekom sny jy jou hart af? Want jy verdedig jouself. Jy wil nie weer seer kry nie. Wil jy dit weer seer kry? Nee, sou nie daarvan nie. Sê maar die afsny is nie die antwoord nie. Dis nie God se pad nie. So wat jy doen is, jy gaan na om toe, jy gaan na jou broer toe, en jy sê vir hom, ja, yeah, um, ek gaan nou Jan as een voorbeeld gebruik, want ek moet nou naam gebruik, en gebruik, bang ek gebruik iemand anders in, en denk jylle, ons het oor jou geskinder of iets. Nee, het gebeur makkelijk. So kom en sê Jan, nou gaan ek na Jan toe, en ek sê Jan, ja, um, kan ek met jou praat net gegaan? Ja, so, maar uh, alleen, Jesus sê, doen het alleen, eerste keer, beskerm hom, dek hom toe, moet hom nou nie blootstel nie. Moenie wag tot ons praise and worship het en daar's 'n stilte tussen twee lofprys en 'n liedering kom jy vorentoe want jy het 'n woord van die Here en vat die mikrofoon en sê, "Uh Jan, die Here het my oortuig dat jy gesondig is. Moenie dit doen nie, moenie stupid wees nie." Wat dink jy doen jy? Jesus werk nie so nie. Jesus werk nie so nie. En as jy woord ontvang het dat Jesus gesê het jy moet 'n streep deur iemand trek, was dit verseker nie Jesus nie. Kan jy nou al vertel, daar bestaan nie sulke bedienings nie. Streep deur trek bedienings nie. Dis die bediening van versoening gegee, daar's geen ander bediening nie. So nou wat ek doen is ek gaan alleen na Jan toe en ek sê vir hom, "Ja, Jan, daai grappie wat jy nou nou vertel het. Ja, nee, dit het, dit het my regtig seer gemaak." Nou, ek probeer die woordjie bestraffing vir u verduidelik. As staan gaan gaan bestraf hom. Ek probeer nou dit vir u verduidelik. Of nou hom sê, "Jy het jy het my seer gemaak." Nou, die interessante ding net van die storieetjie, nê, nee, net om vir 'n gelowige te sê, "Ek het seer gekry." 'n disipel van Jesus vat dit onmiddellik kop toe. Onmiddellik. Dit is vir hom verskriklik belangrik, nê, nee, as hy hoor dat sy dade en aksies het iemand anderste seer gemaak. Hy vat dit nie ligtelik nie. 'n Disipel doen dit nie. Nooit nie. Hy's nie meer in die besigheid van bloei en verwoes nie. Is nie meer nie. Hy's in die besigheid van herstel en versoen. Dis waar hy is. En as hy hoor, as hy hoor dat iets wat hy gedoen het, Weet wat hy gesê het, het een ander ou laat bloei, vat geweldig ernstig op. Is nie so my net, ja, maar jy moet recht kom, dit was my stijl, dit was my stijl. Jy kom vertel my van iets wat ek mee, en ek sê, wie wat, wie wat, jy is onvolwassen, ongeestelik, jy verstaan, en jy moet recht kom. Is altijd jy, want ek is so ongelooflik slim, het jy dit achtergekom? So ongelooflik wees, weet alles, huh? ongelooflik volwassen, is altijd die ander mense wat moet recht kom, is nooit drie keer die, verstommend sy my arme vrou, die eerste huweliksjaar het gebloei, sy, um, sy het nie geweet, sy het so slim ou getrou nie, maar sy het baie vinnig achtergekom, baie, baie vinnig, vertel die storiekie, ek krij een vriend kon vertel my, daar in Vriendal, hy sê, die pastoor van een ander dorp, weet jy dat hierdie ou het ongelooflik aanstoot in jou geneem, ek sê, sê nou maar sy naam is Piet, nee, ek sê, Piet, <laughs> wat, Nooit, man. Gemoedlik. <laughs> Kan nie wees nie. Is nie, he? Hy het. Hy is nie lekker met jou nie. Ek sê, nie, man, ek ken hom. Dit is nie waar nie. Maar ek sal hom anyway net bel. Want ek het toen nou net hierdie ding gelees. Hoor hoe belangrijk is het vir Jesus. Bel hom. <laughs> Hallo, Pet. Ja, <laughs> ah, jy sal nou nie geloof nie wat ek hoor nie. Ah, ek hoor iemand sê, jy het aanstoot geneem. Maar jy kan jy geloof, jy weet. Hy sê, ja, ek het, ek skrik my in een bloedgroep in, wat nie myn is, nee, ongel, ek skrik, raar, ek het glad nie verwacht, ek sê, oe, jitkie, nou wil my, nou wil my vlees opstaan, weet, my vlees wil opstaan en onmiddellike houding ontwikkel, ek weet, jy is nie so nie, maar ek is, en ek dink, nee, nee, nee, nee, ek, ek moet om gaan sien onmiddellik, hy het my nou verwittig, ek het hom aanstoot gegeen, ek kan nie dit daar los nie. So ek klim op my motorfiets, ek het een Hardley Davison gehad. Weet jylle wat is een Hardley Davison? Weet jylle? Dit is een Wuka 110, met een mankie voor, wat so wip, wip, wip, wip, sê meer as 40 rui.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 vlees enigszins inspraak gee in hierdie situasie, die aanslag is, die man het seer gekry, dis die punt, Die punt, maak nie saak of dit 'n misverstand is nie. Hy het seer gekry. En as 'n disipel van Jesus is dit die belangrikste ding om genesing nou daar te bedien. Nie 'n argument nie, nie 'n verduideliking nie, 'n genesing. Gaan nou vir sê vir hoe werk genesing wat jy verstaan het. Dis net die moeilike ding vir die vlees om te sluk. Dis die groot ding. So hier kom ek uiteindelik by hom aan. Klim van my Harley Davidson af sit die helm op die spieël soos ek al gesien het die ouens met die groot motorfietsie doen. Sit hom daar op. Klop in sy deur kom in, hy is ooglopend sê nie weerachtig. Want is een potentiele konflikt situasie, hier kan nou woorde val, hier kan nou dinge gebeur, hier kan nou, hier kan nou gesinteerde manifesteer, en hy gaan sit in sy studeerkamer, hy sit achter sy lesenaar, hoe, weet ek, hier is ding, en ek sê, oh, Piet sê nou maar, sê nou, ek sê Piet, uh, uh, wat is fout, hy vertel my, grappie wat ek vertel het, een dag, ongelooflik diep aanstoot gegeen, kan nie glo nie, En hy, terwyl hy so praat, denk ek, <laughs> ja, ek onthou die grapie, hy het helemaal verkeerd verstaan, hoe vlug is my vlees, en nou is ek hier skillig nie. Sien, vlug, ha, toe my toe my geen praatplek, en nou vertel hy net vir hom, hy het helemaal verkeerd verstaan, hy is op milie. Dis nie Jesus' pad nie. Dis nie Jesus' pad nie, en ek denk, nee, moet nie, moet nie dit doen, Herikard, los die argument, sy doodstil, en hy praat klaar, toe hy klaar is, besef ek nou, uh, nou sit my oomlik, nou gaan my hart openbaar word, voor hierdie man, voor myself, soos wat het voor God openbaar is. Wat gaan die binnen aan? En ek sê, Piet, ek wil net iets vir jou sê. Ek gaan nou vir jou iets vraag, ek gaan nie vir jou vraag, ek gaan nie sê jammer nie, want ek het nie een glas koeldrink omgestamp, Piet, dis wanneer jy jammer sê. Ek het nie nodig om jammer te sê nie, ek het nodig om te vraag, sal jy my asjeblief vergewe, en nou, ek het jou seer gemaakt, en ek, dit was een onvolwasse grappie, dit was onbesonde, ek het gedog ek oulik en snaaks, en dit was nie, en ek het jou seer gemaakt, sal jy my asjeblief, asjeblief, ek is so lief vir jou, en ek eer jou, sal jy my asjeblief vergewe, die enigste ding wat het gaan weier, is my trotsheid, weet jy dit, en dis ook om God het weerstaan, dis ook om trots so walgelik voor God is, want ek is te goed en te slim en te geestelik om te sê vergewe my. En ek kleer dit in met allerhande twak terwyl dit my trots het is en my vlees is. En hierdie man sit daar en ek kan sien hoe word hy bewoe agter daai lesenaar. En hy kom om, hy sê hy sit so rukkie, maar hy is hy is, is bewoe. Want dit is 'n diep hart saak en God gee om, hy gee om oor die harte van die mense. Hy het nie 'n houding van jy moet net regkom nie. Dis nie sy houding nie nooit nie. En hy ou sê, hy sit so, hy sê, ek vergewe jou. En hy staan op, hy staan op, toe hy opstaan, staan ek ook op, en ons kom mekaar en ons druk, nee, en hy druk my, hy druk my stuif vast, dit is groot ou, eh, voelig aan my asem. En in hy druk, terwyl ons daar staan, weet jy wat beleef ons? Weet jy wat beleef ons? Die heerlijkheid van God beleef het nie in ons argumente en ons intellect nie. Ons beleef het in die oomlik waar hierdie twee siele en harte versoen met mekaar, want weet jy wat staan in Matthäus 18, jy het nou net gehoor, ons, ons lees het net altyd verkeerd, maar in die context staan daar, waar twee of drie in my naam vergader ter versoening, daar is ek in jylle midde. Dis wat daar staan. Ons sê mos wat 2 of 3 in sy naam vergader, maar ek kan nie vertel ek het al hoeveel keer gesien waar gelowiges 2 of 3 in sy naam vergader en Jesus is nie daar nie. Daar's die ongelooflikste bitterheid en vleeslikhede en wysheid wat nie van bo is nie, maar wat aards natuurlik en duiwels is en Jesus is nie daar nie. Maar wanneer daai broeders hulle verneder voor mekaar, en sê, my broer, ek is so jammer, vergewe my, kan ek met jou versoen, kan ek recht maak, ek het teen jou gesondig, dan is daar geweldige kracht en heerlijkheid, en jy, ek sê so my partijker vir die kinders, jy ruik eindelijk die teenwoordigheid van die Heere, die aroma van die Heere, jy weet hy is daar, en dis waarna ons harte so smag, le in die nachte wakker en huil oor die gebroke verhoudinge in die leven nie, Is dit nie die ding wat jou maag sere gee en jou woedend maak en voel depressief en neerslachtig en voel jou leven is niks werd nie? Ongeacht al die woord wat jy ontvang, is die gebroke verhouding in jou leven die grootste last wat jy dra en Jezus sê, dis hoe kom ek gekom het. Ek het gekom om die mieren wat stikkend is te herstel, maar jy gaan die pad met loop wat ek vir jou aanduid en Jezus duid die pad aan. Hy sê vir sy disciples. Hy sê Jesus sê verder en nou, nou kom ons veronderstel, jy kom na daai man toe en jy sê vir my broer, jy het my hart laat bloei, ek het seer gekry, daai storie wat jy versprei het, dit was liefdeloos. Ek sit nou die dag in so 'n situasie waar iemand aanstoot neem oor my en dit gebeur en dit lyk vir my baie, ek sal die tweede storie daaroor wat ek vertel. Maar uh, iemand kry aanstoot en toe gaan vertel hulle nie vir my nie, hulle gaan vertel vir ander mense. Dit is so ongelooflik liefdeloos. Jy kan nie glo nie, dit is so anti-Jesus. Jy doen nie dit nie. Eh, eh, en ons doen dit beteken, ons gaan ons na die groepe toe en sê, ja, my broeder wil hier net saam bid, as wil net, jy weet, Rikert, net iets oor wat Rikert gedoen het in my leven, ek net gebed nodig. Dit is massieve professionele skinder. Dit is so liefdeloos, dit is so onwijs, weet jy wat, sê, verskoor my, ek is nou bykie op een eh, ding hier, jy kan nou sien, ek raak nou al vieriger, nee, ek raak nou, maar, Weet jy dat die twee riglijne in een gelovige se lewe, want het gaan ons alles oor Jezus, die twee riglijne in een gelovige se lewe is, dit wat ek doen is het wijs en is het liefdevol. Dit is die twee riglijne, want as ek nie nee kry enige een van die twee, moet ek het nie doen nie, moet ek het nie sê nie. Die grappie wat ek hier wil vertel, is het wijs en is het liefdevol. Die ding wat ek nou vir my vrou wil sê, is het wijs, is het liefdevol. Hoeveel manne maak een grappie oor sy vrouse gewig? in een groep waar ander mense by is, is ongelooflik onwijs en ongelooflik onliefdevol, en dan lag die vrou maar uit blote poelheidgeid uit, <laughs> en die rest ook, is allemaal gelovig, is allemaal gelovig, as het hulle wedergebore, maar dis nie Jezus nie, Jezus doen nie dit nie, Jezus is wijse liefdevol en volwassen, hy doen nie dit nie, en as net een ambitie in my hele ganse leven, my een ambitie is ek wil soos Jezus wees, Paulus sê, ek gooi alles weg, daar sê ek ryk met ryk halsende verlange, strek ek my uit, nog meer en nog meer en nog meer, dis my ambitie. Dis die behoefte van hierdie wereld. As Mohatma Gandhi gesê het, I like your Christ, but I don't like your Christians, you are so unlike your Christ, waarna het hy verwees? Net na hierdie een ding, nie die way hoe ons sing of ons hare kam of aantrek kerk toe nie, net na hierdie een ding, ons weet nie hoe liefde hy nie, maar Jesus weet. En hier leid die ding, nou sê Jesus, dit is so belangrijk, dat ek na hierdie broer toe gaan, en, uh, en, en sê ek het gebloei, nou, nou luister hy nie, hy ach het nie belangrik nie, hy het allerhande hun, hun, hun, houdings, nou, hy is duidelik op die verkeerde pad, dit is duidelik nie die hart van die disciple nie, dit is duidelik nie die geest van Christus nie, Jesus sê, maar hou aan, hou aan, gaan wee, gaan wee, dit is so belangrik vir God, gaan wee, herhaaldelik met implikaties, nie net een keer nie, met herhaling, As jy as hy nog nie luister nie, as jy vers verder, maar as hy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee saam, nog mense saam, hoekom neem ek nog mense saam, met hulle getuig, saam, hier kom ek aan, ek kies die kant nie, ek sê net, broers, ek gaan die kant kies nie, julle argument nie, al wat ek sê is, dit wat hier gebeur is nie Jesus nie, dit is nie Jesus nie, ons loop hier die pad nie, ons wil die pad van Christus loop, niks anders nie, sien, dit is die getuinis wat uitkom, dit is nie Jesus nie, In 1 Korintiërs sê, sê Paulus, sleep julle wragtie mekaar hof toe. Julle wat gelowig is. Is hy hoekom laat jy nie liewers die minste in die gemeente sit oor die saak nie? Wat moet die minste in die gemeente doen? Dis maklik. Die minste in die gemeente, die jongste. Die jongste wat nou by Jesus is, hoe gaan hulle inspraak? Dit is maklik. Wat moet hulle inspraak lewer oor wie's reg en wie's verkeerd? Nee, hulle sê net, hierdie saak is Jesus of is nie Jesus nie. Dis Christus of nie. En die oomblik wanneer 'n disipel hoor maar sy houding en sy aksies is nie Jesus nie, daar is niks wat om so in die bek ruk soos dit nie, in die hart ruk, niks soos dit, want dis sy absolute lewe is Christus. So nou, nou, nou gaan Jezus aan, Jezus gaan aan, hy sê, en as hy nog steeds nie luister nie, gaan na die gemeente toe, want die gemeente is die gemeenskap van versoening, Laat die gemeente sê, broers, jylle kan nie so leef nie, dalk sit die mense nou volgende, ek weet nie. Sê, broers en sisters, jylle kan nie so leef nie. Ons getuienis is 'n klug as ons so lewe. Jy kan nou maar sê net wat jy wil uit die Bybel uit. Maar as jou hart nie by mekaar is nie en jy trek 'n streep deur iemand vir wie Jesus gesterf het, is jy nie in die kant van Christus nie. Jy lewe nie uit die wysheid van bo in Jakobus 3 wat eers rein is en dan vredelewend en dan vredevol of vriendelik staan daar, geseglik sê die ou vertaling. Jy leef nie daai uit. Nie nou sê Jesus, hy nou verduidelik Jesus aan, hy die hele proces, nee, met implikatie is dat het herhaaldelik is daar een poging om die twee mense te versoen, as het nie gebeur nie, na hoeveelste pogings, dan is het een ding duidelik, sê Jesus, een ding is duidelik, net op hierdie klein saakie, die feit, dat ek, of nou in my voorbeeld, het ek nou vir Jan gebruik, sê nou maar, dat Jan nie wil versoen nie, die feit dat hy om hard gebak hou, en sy hart soos een klip hou, net daar een klein dingetje, sê Jezus, nadat hy by herhaling nie wil bekeer nie. Bewijs, weer hier, Jezus' woorde, is een bewijs, dat hy nie deel is van die heiliges van God. En sê Jezus, moet die gemeente om ach, as een tollenaar en een heiden, Tollenaar en heiden is iemand wat nie deel het, nie erfdeel het onder die heiliges nie. Op grond van die feit dat hy nie wil versoen nie. Dis hoe ons weet. Hoe, hoe het Jezus gesê, gaan die wereld weet dat ons disciples is? Weet, jy weet ons, nee. Hoe het hy gesê? An? An jylle liefde vir mekaar. Hoe gaan hulle weet, jylle is nie deel van Jezus' disciples nie? Aan die afwezigheid van liefde onder mekaar. Dis jylle sal weet. En hier is die krisis. Die krisis is, is hier iemand in hierdie gebouw wat nie aangespreek word in hierdie woord nie? Nee, nie ene nie. Selfs nie ene nie. Nee, stellig nie. Niemand nie. Ons is, dis ons amalse krisis. Hierdie ene. En Jezus sê die wonderlijke ding is waar, wat, nou sê hy, ek wil nou nie daar oor uitbrein, ek gaan het net noem, jylle kan miskien later daar praat, of Jan kan het bevestig of weer lee, maar daar staan, wat ons bind op aarde is gebonde in die hemel. In die Grieks is die woordjie so pragtig. Hy sê wat bindend is op aarde is bindend in die hemel. Weet jy wat beteken dit? Wanneer die gemeente dit as bindend ag, wanneer ons almal sê ja op grond van Jan Brand se getuienis dat hy nie wil versoen nie, kan ons almal getuig dat hy nie deel is van die heiliges van God nie. Hy's nie deel van die gesin van God nie. So dis bindend. Ons maak dit bindend hier. Ons almal kan sien sy getuienis is 'n klug is nie waar nie, hy behoort nie hier nie, is bindend ook in die hemel, sê Jezus, dis so krachtig, en so sterk, en so akiet, want waar twee of drie saamkom, waar mense saam staan oor enige iets, oor versoening, doen God dit, en Peter sê, wauw, Heere Jezus, kan het waar wees, alles wat hy sê, hoeveel keer sal ek my broer een dag vergewe, tot 7 maal, ek ken die rest van die story, nou, nou is die waarheid net dit, of die kern, sal ons sê. Dus hoe staan ek nou voor Jesus? Ek het nou klaar verklap, dat het is nie my nummer 1 prioriteit. Hmm, dit is nie myne nie. Dit is verseker nooit die vlees sy nummer 1 prioriteit. Maar dit is verseker die gees in. En as ek nou vir oogend hier staan, die moet nou sien. Dit is een dringende woord oor my naloopskap van Jezus dat ek nie met argwaan en arrogantie kan sit en mense afskryf, strepe dier hulle trek, hulle waarde vernietig, net omdat hy voor my ingeruid, kan nie geloo, kan nie geloo, dat wanneer een man in een taxi voor my inruid, nee, noem ek om, onder andere, een bobiaan en een blikskorrel, maar nie die weergave nie. Ek tas sy waarde aan tot in die grond en weet jy hoekom? Want hierdie klein twak het dit gewaag om voor luister my in te ry. Millie Ek ry saam met 'n familielid. Hy sê goedheid self. Hy's ongelooflik, ongelooflik mooi. O, oh, hy doen hy doen alles vir die lewe in die in samelewing en ons reis so en hier kom een man aan, toevallig een zwart man, en het lyk asof die man om nie gaan plek gee om in te gaan in sy, in sy baan nie, en skielik ontplof my familielid, en hy sê, nou moet ek sensor, maar ek gaan die rest sê, hy sê jou blikskorrel, maar het nou nie dit gesê, kan, ek kan nou nie sê wat het hy gesê nie, maar is nie wat hy dink nie, hy sê jou blikskorrel, ek skiet jou vrek, rarig. En naas wat in my hart sit, nog al die tyd, pop uit soos een kirkprop. Wat pop uit in jou hart, in myne? As Julius Malema op die TV verskyn, bijvoorbeeld. Hm? Wat pop uit? Wat pop uit, as jy die ou sien in die kerk, wat jy nie graag jy wil sien, of iemand sê iets wat jou nie aanstaan nie, wat pop uit? Dis wat God sien. En die kern en die issue vandag is dit. My liefste broeders en sisters in Jesus. In die gemeente waar ek vandaan kom is dit die grootste krisis. Of hierdie oomlik wat ons praat is dit die grootste krisis. Ons probeer geestelik klink en sê hoe ons God onderskei terwyl ons nie kan onderskei dat ons liefdeloosheid en selfsugtigheid teenoor hierdie ander persoon is 'n gruwel voor God nie en die Heilige Gees roep ons tot bekering wat dit betref ek moet op een plek kom waar ek sê, Heere, die manier hoe ek my vrou hanteer en my kinders, die manier hoe ek die ou hanteer wat my geld skuld en het nie teruggeen en hy noem homself een christen, die manier hoe ek die ou hanteer en hierdie ou, Heere Jezus, dis onrein, dis onrein, ek is nie die navolger nie, en het tas my getuienis liederlik aan, en my vlees hou daarvan, eh, want ek vergeld myself, maar kan hy pad nie langer loop nie, ek wil hy pad nie langer loop nie, ek is verkeerd, dan moet ek op my, Hartley Davison klim en myself gaan verneder by jou en sê, ja, ek is so verskrik, en vergewe my iets hier gekry, so dat ek die heerlijkheid kan sien. Dan doen dit. Dit die pad van die kruis. Ek wil die bemoedig dan. Jy hoef nie iemand te wees wat belangrijk is. Laaste gedag. Jou naam hoef op niemand sy lippe te wees. Jy hoef nie een radioprogram te heen en jy hoef nie een boek te skryf. Jy hoef nie op TV te wees nie. Niemand kan jou ken nie, maar jy kan hierdie een ding nakom. Net hierdie een ding. Net hierdie een ding, so gelooflik. Hou daarvan, is eenvoudig. Jy kan lief hê. Liefdevolle volwasse verhoudinge handhaaf met die mense om jou, wie hulle ook al is. En jy het God se doel vervul. Ehm, um, voor ek bid. Nee, want ek het nou trek verloor met my tyd, maar kan nie dit glo dat ek sit in Zululand So daar tussen die Zulus in Zululand, die Zulus die daar wag, wat is in Zululand? Zulus doringbome, skorpioene en mambas en beeste. Was 'n hele ding. Ek sit daar ja, alleen op 'n muurshoop en ek ervaar in my hart dat die Here sê, "Uh sal jy my hier dien?" My eerlike antwoord is not te wil. Hier gaan ek nie. Uh -uh. En eh, nou kom nog as nie. Want uh Here, hier's niemand hier wat my potensiaal kan raak sien nie. Regtig? En daar staan ek, ontbloot voor God. Dat my nommer 1 prioriteit is om belangrik te wees. My nommer 1 prioriteit is om gesien te wees. Dis my nommer 1 prioriteit. Ek voel vere vir die ander. Ja, jy kan 'n minder belangrike een hierna toe stuur sien. Dis wat ek nodig het om te sien. Sê, Heere Jezus, reinig my, rechtig. Reinig my. Ek, doch ek en jy sit om myself vier, maar is toe nie waar nie. Help my. En Jezus is so getrouw. So getrouw, en dis sy bediening. Dis sy specialiteit. By uitstek is dit sy specialiteit. Ek breek my hierdie af. Help mense om harte by mekaar te sit. Papas en seens, en mamas en dochters manne en vrouwe, medegeloviges, vijanden en vrienden, te versoen. Dit is sy specialiteit. Wil jy Jesus belewe, soos jy hem nog nooit in jou leven belewe het nie? Hier is die area. Groot kracht hier. Doen wat Jesus gesê, dit is so belangrijk vir hom, dat my jylle getuinis gekanceleer word, op grond van die feit, dat ek nie wil versoen nie. Don't go that way. Jere Jesus. Jesus. ons wat hier sit, het al, ek denk nie ek oordrijf as ek sê gesamendlik, seker al miljoene preke gehoor. En is wonderlik. Die saad van die woord is al baie diep in ons harte geplant, en het gaan nog baie diep in ons harte geplant word, en ons is ontsaglik bevoorig dat het waar is van ons levens. Maar die feit is, dat na al die miljoene preek is, het dalk nog waar, net soos in my vriend Jakkoes lewe of in my eie, dat ons hier sit en ons verhouding is nog net so gebroken, is nog net so armoedig, ons is nog net so selfsichtig, en nog net so selfgecentreerd en trots. En ons is so arm, ongelooflik arm. En ons probeer ons armoede en eh, al die gebreke, dikwils vul met allerhande ander goeder, so dat ons kan beter voel of beter lyk, maar voor u staan ons net so, die oor van hom, ontbloot, totaal en al, u wat alles kan sien, ons harte, die oorlegging en gedagtes van die hart, u weet alles, en, uh, en Heere Jezus, sonder om nou enig iets verder voor te gee of te sê, wil ons voor u staan en sê Heere, Misschien is dit een verhouding met een vrou, Misschien is dit my vrou, Misschien met een ander vrou, onreine verhouding, miskien is het met een man, miskien is het met liefdeloosheid, met mede gemeentelede, vader, vergewe ons, asjeblief, vergewe ons die feit dat, dat ons nie eers wil vraag dat mense ons moet vergewe nie, ons is te trots daar kan nie dit geloof, kan nie geloof, vader, dat vir die meisie verweek so lief is, kan ek nie eers sê jammer nie, ek is te goed, Maar dankie, Heere Jezus, dat u genade en u persoon en u karakter en u bediening is so ongelooflik krachtig, dat u my kan uithaal hier uit die modder uit en my selfsig waar ek verdrink in my eie selfsigtigheid en trots uit en u kan my soos een vierpeil opskiet boe, dat ek kan uitstuig boe alles, boe die vlees, boe alles om my, dat ek kan lief hee, soos wat u lief het, dat ek my kan ontbloot en verneder voor die mense om my, so dat u wil kan geskiet. Heere Jezus, elke man wat hier sit, wat nie vir sy vrou kan sê, hy is lief aan nie, wat vir een of ander reden dit nie kan doen nie, bid ek, Heere, in die mate wat hierdie manne, hulle het nie voor u buig en hulle harte oopmaak en hulle trots voor u belei, dat hulle sal woes verander. so dat hulle hulle levens vir hulle vrouwens kan neerle, vir die vrouwens wat dalk hier in hierdie dienst is, as gevolg van die woorde en die goed wat al geval het, le daar vreselike kritiek en negatieve verhouding tussen hulle, hulle is die kinders, hulle is disciples, bid ek hier in die mate wat hulle hulle harte oopmaak voor u en hulle knie voor u buig en sê, Heere, ek is onrein, ek is onrein in hierdie houding, ek is onrein in my oe, ek is onrein in my aksie, ek is onrein in my woorde, dat u hulle woes sal verander om hulle leven neer te lewe voor mekaar en te sê, vergewe my, ek was een milie, ek was vleeslik, ek was glad nie, Jesus nie, vergewe my wat ek gedoen het, vergewe my asjeblief, en dat in die heerlijkheid van die versoening, hulle Jesus kan leerken, soos hulle nog nooit geleer het. Heere Jesus, vir die kinders en die ouwers wat hier so sit, wat dalk nie versoen is nie, of dalk is hier, dalk is hier ander gemeentelede hier in ander kerk, hulle is dalk nie hier vir ochend nie, en ons harte teen hulle is sier en koud, en negatief, en ons het strepe dier hulle getrek, Heere Jezus, dis nie die pad nie, en in die mate wat hierdie broers en sisters, hulle knee voor die buig verochend, en sê, Heere, vergewe my hierdie onreinheid, dat die hulle woes sal van, soos die mate wat hulle laarte oopmak, dat hulle, hulle self kan neerle en verneder en laarte oopmak, ondanks die reaksie van die ander mense, dat hulle nog steeds liefdevol kan bly, en kan sê, so ver het my aangaan, wil ek in vrede met jou lewe, want dis die weg van Jezus, en as ek wonde gedoen het, wil ek het herstel, ek wil seker maak, dat Jezus verheerlik word, door dit wat ek doen en sê, dis sy werk, dis sy bediening, dis sy specialiteit, en dis ek om my gekom het. Dankie Heere Jezus vir hierdie gemeente, vir Jan en vir Henda, wat ook self al baie, baie diep spore in my eie leven getrap het, dier wie ek die bediening van Christus kon ervaar, vruchte het en effect het tot vandag in my leven. Ek bid, Heere, dat die hierdie kostbare gemeente met sy kostbare getuienis, wat die licht is ook, saam met ander geloviges in hierdie area, van die opgestane Jezus Christus, dat jy hulle sal beskerm, dat jy hulle sal beskerm van die vlees, dat jy hulle sal beskerm van onreinheid, dat jy hulle sal beskerm van dit wat nie waar is nie, dat jy hulle sal beskerm van alles in hulle midde, wat nie Jezus is nie dat die muur van vier om hulle sal trek en die heerlijkheid in hulle sal wees. Dat hulle in lig en in waarheid en in liefde voor mekaar kan wandel. Dis ook my gebed vir myself en my familie daar by die huis, en die geloviges met wie ek die voorrecht het, om te aanbid in vredendal. In Jezus' naam, dankie vader. Amen. Dankie Rikert. Die, die gevaar is nou, dat ons hier kan uitstap vanmorgen en sê, joh, hierdie rekert het ons gebles, het hy, ja, het, en, en dat het net so voorbij gaan. Maar, ek dink, in my eie lewe, waar rekert het nou my naam gebruik, sonder my toestemming, maar wat hy nie weet nie, is, uh, of wat hy weet, is dat hy toen nou net met my gepraat het vanmorgen, En wat ons dus nou nodig het om te doen, is twee goed. Ons het nodig om voor God te herken dat ons een probleem het. Dat is geen versoening sonder skuldherkenning. So ek moet my knie voor God kan buig. En die rede waarover ek nie my knie voor hom kan buig nie, is omdat ek te trots is. En as ek my knie voor hom gebuig het, daarna kan ek gaan, en my, kan my knie gaan buig voor die een wat ek aanstoot gegeet. Nie die een nie, ongelukkig in my geval nie een nie. Ek sal nie die getal sê nie. Anders sal ons nie in versoening kan kom nie. Anders sal dit nog een mooie boodskap wees wat ons kan diaseer en op ons blog sit en sê, was dit nie prachtig nie. So ek staan klaar. Ek wil vir jou vraag vanmorgen. Wat er plek is beter as hier in die veiligheid van die gemeente, van die gemeenskap van die geloviges, om jou knie voor God te buig, en te sê, Heere, ek herken, ek het huiswerk om te gaan doen. Want jy sien, as jy dit in die openbaar kan doen, dan het jy die eerste tree gegee, om op jou trots te trap. Dan gaan dit jou help, om as jy hier uitstap, met jou man of jou vrou of jou kind, of jou bierman of jou vriend, of iemand in die gemeenskap, hierdie saak te gaan rechtmaak. So ek sê, anders word dit net nog een boodskap. So ek staan klaar. Ek wil vraag, is hier iemand in die saal vanmorgen, met wie Godse geest die Rikert gepraat het, wat sê, Heere, ek herken voor die. In my leven is daar verhouding, wat nie in plek is nie. Ek buig my knie voor u, om u gesintheid en u weisheid, u liefde en u weisheid openbaar ek buig voor jy in erkenning, ek het dit nodig. Omdat ons hieruit sal moet stap, en die erkenning gaan gee aan iemand daar buiten, of iemand hier binnen, met wie ek in onvrede lewe. Is daar nog so iemand, wat ek vir jou vraag, staan saam met my. Vader, ek dank jy vanmorgen, dat jy jy vinger kom druk, op die plek, waar dit seer is omdat u ons gezond wil maak. Omdat dier die wonde daar vir ons geneesing gekom het. En wat er groter geneesing so daar kon wees, as om gezond te wees in ons verhouding. En ons staan voor u vanmorgen. Staan ons vanmorgen op ons trots om te sê, Heere, ek is jammer. Dankie dat u my vergewe het. Dat u dit nie teen my hou nie, maar dit teen my staan, in my verhouding staan, dat het my verhouding met u ook contamineer. Omdat daar verhoudinge is in ons levens, wat uit plekheid is. Daar buig ons ons knie voor u vanmorgen. En jyre is ons beroep dat u kracht, u geestteenwoordigheid, ons sal bemachtig om hieruit te stap en te gaan doen wat ons moet doen. Om met u weisheid en die liefdesgesintheid te gaan rechtmaak waar ons aanstoot gegeet. Ek dank u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.